Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis u je kontekstu da ga završimo, a to je kaže wali muslim an Aisha radijallahu anha qalet od muslima kaže prenosio da uh, muslim prenosio da Aisha radijallahu anha da je rekla kaže sam ja to Rasulullah sallallahu alejhi čula sam Allahu poslanik sallallahu da je rekao la salate bi hadrata ta'ami wala Vohova judafi ohul ahbethan. Nema namaza u prisustvu hrane, kaže niti, niti kaže e, kada ima dvije fiziološke, jedno, e, dvije fiziološke potrebe. To je malo nužno i veliko nužno. <clears throat> Znači, pod ovom mudafe, a to misli se na mokraću i na izmet. Znači, da, da ga bukvalno e, prijevod znači, da ga e, judafa, znači da ga tjeraju, da ga, e, da ga, da ga uznemiravaju, tjeraju, goni mokrača i izmet na to da ga, da uznemiravaju, da mu pravi problem u, nam, u namazu. Dobro. <coughs> ovdje je zanimljiva stvar da imamo kod učenjaka ova razilaženje oko toga, imamo razilaženje oko toga ako osoba ako osoba klanja, ako osoba klanja, a donese mu, nam hrana, ostavi hranu i ode klanja, a ostalo mu srce vezano za, za hranu. Ili ima veliku ili potrebu, veliku ili malu nuždu, e, pred namazmu dođe ta potreba, a onda on dadne prednost namazu i klanja. Da li mu je namaz u redu ili mekruh ili je haram ili tome slično. Ima jako zanimljivo mišljenje, a to je da imamo skupinu učenjaka koji kažu onaj koji klanja u prisustvu hrane, a ima, znači, i prisustvu hrane, donesena hrana, on ode, proučeni kamen hoće da klanja, ili kaže ima jednu od dvije fiziološke potrebe, a on klanja, smatra da mu je namaz batil. Ko je na tom stavu? Niko, ni manje više nego Zahirije, Zahirijski mezeb, ali zanimljivo da šeho od i temi na tom stavu. Zahir je inače njihov mezeb poznat po tome po bukvalnom, doslovnom uzimanju tretiranju širijskih tekstova. Onako kako piše, tako je i ne nemoj kar filozofije. Tako prihvata kako piše. Ovo je sad znači, također završio šehe Usame Temije. Osim što šehe Temije kaže da taj namaz nije ispravan, nije valjan, uz šart da ima potrebe za hranom. Ako nema potrebe za hranom, e, ako nema potrebe za hranom, onda kaže može, e, onda mu namaz ispravan. Drugi stav učenjaka, to je džumhur učenjaka na stavu da je, da je takav namaz, znači iako ima potrebe za hranu, da hrana, uh, ima jednu od dvije, eh, potrebe, jednu od dvije nužde koje, koje ga goni, tjeraju da ide u WC, a on dadne prednost namazu, u tom slučaju da mu je namaz ispravan, kaže, jer ova, eh, šta je duka za Hirima i Temije? Zato što je došla je la salate, nema namaza kad se donese hrana i kad imaš jednu od dvije potrebe fiziološki. E, pa su oni uzeli, Zahirije i Temi uzeli da nima znači, znači negira se valjanost namaza. Dok su, Džumhur Čenjaka kaže, ovdje se ne negira potpunost namaza, nego se negira, kaže ne like maliha, ne, negira se potpunost namaza. Nije ti potpun, krnjav ti je što, jer, jer će u takvoj situaciji bit će srce vezan, bit ćeš manje skrušen, pa si sam sebi umanju e, kvalitet i vrijednost namaza. A ne da la sihate nema, e, da nije isprava namaza i ovo je bliže na čemu džumhur učenjaka, e, hadis ukazuje na sljedeće, a to je da je mekruh, da je mekruh, znači ispravan je stav da je mekruh klanjati namaz u prisustvu hrane ili u prisustvu e, jedne od dvije fiziološke potrebe u slučaju da to nije znači zadnje vrijeme za namaza. Ako je u slučaju zadnje vrijeme namaza, onda je, e, onda je vađib da se klanja, da se namaz. Hadis također ukazuje da, e, da, je, da je osnovna potreba i smisao namaza, a to je prisutnost srca i skrušenost u namazu. Također hadis ukazuje na to da čovjek treba se kloniti svega što ga odvodi od namaza, poput toga da bude pod njega televizor, muzika, da djeca se igraju, oko njega trče, letaju i tako dalje. Znači sve što može da se odmakne od što će odnosi od namaza, srđada, izlijed, slike, ono sve što mu stvaraju nekakve misli od ga namaza, to od tebe, sebe treba skloniti, ukazuju mnogi šerijski tekstovi. E, također, znači, ove dvije hrana i dvije nužde su razlog ostavljanja klanjanja E, džume i džemata. Čak i džumak se desi, znači dozvoljeno da izostavi ako ima ove dvije stvari, ove, e, znači hrana ili ima dvije fiziološke potrebe. E, ovaj hadis također kaže, imam sad ovaj hadis ne ukazuje da se ovdje daje prednost potrebama čovjeka, odnosno prednost prava Allaha Đelešanu. Ne, nego obrnuto. Daje se ovdje prednost Allahu Đelešanu, e, znači hadis obrnutu stvar, da ovo što čovjek znači, treba da bude, da, da bude što više skrušen, prisutno srce, da je u stvari time se ukazuje da, stvar, da, se, da, bude, e, da, da, bolje obavi namaz, u, a to u stvari njegov kontakt sa Allahom Đelešanu toku namaza. I to je otprilike to ono najbitnije što je bilo vezano za ono. nas Allahumma bihamdika la ilaha illa Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam